gure terminalekoen zat, egonen direnak ipahaldean edo Frantzia mailan, ez arazorik, zenta hoiek sartu dira uh, eh, parkur prozedura famatu hortan, eta parkur zup prezeski eh, sartzeko uh, prozeduran behar dituzte hien lehen biziko bi hiruileko ebalokta fitxak. Eta hoiek zituzten konfinamendua hasi baino lehen. Beraz, egin, egin dute behar zena parkurzupen. Beraz, hortarako orientazio mailan ez arazorik usaian bezala eskolek aztratuko dituzte hein, hein dituzten ebalok eta fitxak. Nunden ah, arazo bat konponduko duguna, baina dura batzuk ditugu aldiz bestalerat joan nahi duten ikaslekin. Zenta hor behar dituzte basoko emaitzak eta basoa ez dakigu oinon sobera nola pasatuko den. Hala. Ba, hori da, hoi, dute haiten, zenta huai hartio nahi bali manzu, ba, bestalera joaiteko behar dituzte hemengo ikasketak datu alde batetik, bon, hoi hasten aldi da eh, hoi egiten, prozedura hori, baina gero bukatzeko behar dute basuko emaitzak, eta gauza da, ez dakigo ino susen, nola pasatuko den basua aurten. Nota horiekin, hor, ebalok eh, eta segipen aurten, nota horiekin ez da askizanen, ez dakizue, hori da ez dakigu nola eginen dugun basua emaiteko, ez dakigu ean izanen den hirugarren hirula zerbait, uh, ene ustez ez da izanen zenta epatzen dute eskola hastea behar kainaren hastepenian, beraz zaila ikusten dut, pentsatzen dut hain segur, baina bohoi ba, da ene ikus mundia, pentsatzen dut hain segur, be basua ukaiteko, begiratuko dituztela, hien guai harteko ebaloketa fitxak. Mm. Eta hala da, jala ere, gauza da, behar dute bestalera basoko nota. Mm guri dagoa ikustea eta jakitea nola egin mea dugun emaiteko basoko nota bat, eta nota hori ukanen utelaik, hor egitenako dute inskripzioak uh, bestaldean. Leire Kazamaiu, ele Xailanda, eta gazte ezera joan nahi luke sartzean, basoko notarik ukanen duen jakingabe, ondorioz, kezka batzu sortzen dira. Beharko da, EHUren uh, eh, webgunea izena eman, uh, pixkat parkursupen eman dugun bezala frantziaren zat, mm. eta gero gauza da ukanen dela basoko nuten arazoa, zenta altitugu gehiago azterketak pasatzen, beraz eh, notak beharko ditugu be, batu trimestruen eh, arabera, eta ez dakigu haino uh, eh, ekibalentzia nola eginen den uh, eh, egoalderekin. Ba, nota hori behar ezkoa da? Bai, hori da, eh, han da ez tabatere egiten uh, hemen bezala, beraz jena du ez dutela dosieja hainbeste begiratzen, eta, eta fet, uh, eskoletan sartzeko, uh, soiten dute zure uh, basoko nota, beraz, uh, gehiago funtsezkoarik eta zehazterketarik, uh, aski berezi izanen da, gero haiek uh, orpusatua dute EPA, selektibitatearena, eta uh, beraz emaiten digu demora pixkat gehiago, egezibitzeko gure basoko emakoen artean uh, Nota. Eta kitzu nola ikusten duzu sartzarekiko, kezkatu azira, asizira sekatzen eranik apartamendu bat? Bai, bada kezka bat, nio jasina izala ere apartamenduen soiten, Uh, ene lehen opzioa baita, laire ere gazte izera joitea. Beraz, uh, bai, piskatasen begiratzen, gero nik egin nahi dudan licentziaren zat ere, uh, eh, behar nota ez da hain altua. Bada, laire ere duda, kezka, nola pasako den, ea, ea onartua izanen den, ere orten uh, ikasleak uh, joitea.